De ce que j'ai pu percevoir et de ce que je percevais avant, je crois que la société civile ici est mûre pour tourner la page et, j'aspire à ce que euh, la République et donc euh, l'État euh, accompagnent ce processus. Bake prozesua bultzatzearen alde agertu da Benoamon, Frantziako presidentzialetako hautagaia. Euskal Herrira egin zuen bidaia atzo eta errandaiteke hemengo gaiak ongi menperatzen zituela edo ongi landuak zituela. Baionan egontzen goizean eta ondotik bilkura zuen bizi mugimenduko kideekin. Ziburuko arrantzale eskolaren bisita ere egin zuen atxaldean eta handik ateratzean erantzun zien bertan bilduak ginen amarnakak azetarien galderei. Erran bezala, desarmea Quand une organisation comme ETA décide il y a 5 ans de dire euh, qu'elle euh, arrête définitivement la lutte armée, elle demande et qu'elle propose l'organisation de la restitution de son arsenal, que cet arsenal est en France, là où nous ignorons où il se trouve, et donc qu'il est un danger en soi. Que la société civile euh, se mobilise, les élus... Urte pizuak la responsabilité euh, de la République, d'un État démocratique comme le nôtre, elle est de trouver une solution et d'organiser le dialogue pour permettre cette restitution des armes et engager euh, un dialogue qui permettra de répondre à ce, qui est, euh, ce que sont des demandes de familles. Familien eskaera kontutan hartu behar errandu, presoak que les détenus se rapprochent des familles, de prendre en compte la situation personnelle d'un certain nombre de détenus qui ont effectué leur peine et qui sont aujourd'hui potentiellement éligibles à une liberté euh, conditionnel, bref. Euh, Gai hauek serioski aztertu iduritzen Benoa Amoni eta ezarri behar. Pas euh, poser tant de préalables qui laissent penser finalement qu'on ne veut pas la discussion. Je crois que la société civile ici est mûre pour tourner la page et, j'aspire à ce que la République et donc l'État accompagne accompagnent ce processus. Gehitu du ere, Madrilen kasuan Espainiarrek erabaki beharko dutela zer egin nahi duten, baina Frantziaren kasuan etak desarmatzeko borondatea erakusten badu, estatuei dagokiela eskaintza hori onartzea. Beste gai batzu ere aipatu ditu bonua Amonek bere bisitan, bizi mugimendukoekin elkartu zen eta Ziburuko arrantzale eskolako ikasleekin ere arlo profesionalaren garatzearen beharra azpimarratu zuen. Lizeoko ikaslea initzek ez zuten Ramon ezagutzen, hortaz galdegin diogu, hau erantzun digu. m'auriez posé la question, moi, à 17 ans, euh, si je connaissais euh, le gouvernement de l'époque, euh, j'avais beau être intéressé par la politique, j'aurais été capable de vous donner le nom du ministre de l'Intérieur. En tout cas, pas parce qu'on a envie de faire son travail, mais parce qu'en général, il vous énerve un peu. Mais voilà, mais donc je trouve ça bien. Peut-être s'il m'avait connu, ils auraient été moins sympas. Airean, gelditu zen galdera, hizkuntza gutxituena, ez zuen hortaz Je répondrai ah plus tard. Non, mais je suis pas, pas contre, moi, ce qui, je suis pas contre, mais je je vous répondrai plus tard. Sustengua adierazten diote Benoa Amoni, Silvian Alo Dibutatuak, Mathieu Berge, Sandrin Derville eta Emili Dutoya Eskualdeko Kontseilariek, eta Christophe Martin eta Marie-Christine Aragon Departamentuko Kontseilariek.